hram, braće i sestre, koji je posvećen svetoj i živonačalnoj, jednosušnoj, životvornoj i nerazdjeljivoj trojici. I sve u našoj crkvi biva, kako nas oci uče od Otca Nebeskoga, kroz Sina, a u Duhu Svetome. Iako je takav temelj i naše crkve i naše vjere, onda treba da imamo svijest, baš je to jako važno, a bez toga je sve jako opasno. Dakle, jako je važno da imamo svijest da se nalazimo pred velikom tajnom, velikom i strašnom. Na jednom mjestu sveštenici Boga Višnjega uvijek budu i napomenuti kroz to liturgijsko podsjećanje da se ne bismo zanijeli, jer ako se mi zanesemo u oltaru, onda će narod izgubiti orijentaciju. Pa se tamo kaže u jednoj od molitava da je Bogu služiti veliko i strašno i samim nebeskim silama. Ali zbog neizmjernog čovjekoljublja, eto, dade nam se da ovakvi kakvi jesmo, pristupamo svetom žrtveniku i da vršimo strašna i velika svešteno među kojima sveta i božanstvena liturgija zauzima posebno mjesto. Svakako u svetotajinskoj vezi sa isto tako velikom i strašnom tajnom krštenja koje smo se udostojili, mada, nažalost, većina nije svjesna čega se udostojila kakvoga dara i iz čije ruke. I upravo iz te nesvijesti kvijaju razna nezadovoljstva, razne bolesti, razne i smrtonosne opasnosti koje su <clears throat> ugrozile, na žalost, veći dio našeg naroda. A onda se ta nesvijest uvijek prenosi na ove trenutke, na božanstvenu službu. Pa onda eto pred nama velike svetinje, velikoga dara, eto ga pred nama, braćo i sese, sam veliki Bog, Sin Boži, Otac koji ga šalje i Duh koji na njemu počiva, evo ga ovdje sa nama u tajni crkve i u tajni liturgije, a mi toga, nažalost, mnogi nismo svjesni. Kad govorimo o svijesti crkvenoj, liturgijskoj, mi mislimo na onu tačnu svijest, jer ta svijest koja ima u čovjeku. Ona ga odma otkrije. Kao kad bi neko od nas sad, zakačivši se kosom ili bradom na plamen svijeće počeo da gori, pa vatra sa brade, na kosu, sa kose, na garderobu, pa eto vidimo ga, gori. I razlikuje se vatrom od nas. Tako i onaj ko je svjestan, gdje je, pred kim stoji, iz čije ruke dar prima, on, braćo i sestre, prosto zrači. Zrači duhom zadovoljstva, duhom mira, duhom praštanja, i duhom blagodarenja, dakle, darovima duha svetoga. Ako toga nema, bez obzira što će mnogo čega ipak biti, jer mora biti u fizičkom prostoru hrama, svega toga mora biti, ali ako u nama ne bude toga duha, onda mi prosto nismo razumjeli, nismo ni primili. Zato još jednom da naglasimo da je potrebno znati i uvijek se podsjećati da se nalazimo pred velikom tajnom, pred strašnom tajnom crkve i Svete Trojice koja se kroz crkvu i otkriva i javlja i svima nama nudi je mu novi crkveni krug, godišnji krug, takozvani crkveni indikt. Mi uhvaćeni za ruku duhom svetim, jer duh sveti kroz crkvu, braće i sestre, vodi nas tom jedinstvenom istina uskom, ali jedinstvenom stazom kroz more vremena i vrijeme se pred njim i pred nama, ukoliko nas Duh Sveti crkvom drži za ruke, razdvaja i vodi nas. I prolazimo bukvalno kao stari Izrailj preko suvoga, voda vremena i ovoga vijeka i svijeta, sa svim onim nemanima koje žive u tom moru ne može da nas ugrozi, čak ni noge da okvasi. One kojima su noge nakvašene, kojima na odijelu ima vode, ne vodi duh sveti, braćo i sestre. Drevni Izrael vođen prorokom, bogovidcem, Mojsejom išao je po suvom, po sred mora. A kako tek mi, novi Izrael, koje ne vodi Mojsije, nego Bog proroka, sam Gospod Isus Hristos, kroz svoju crkvu, silom duha svetoga koji od oca ishodi, kako onda mi da budemo nakvašeni vodom ovoga vremena i duhom ovoga svijeta. Šta je to, braći i sestre, kvašenje? Kad vidimo, na žalost, djecu crkve, krštenu djecu crkve, miropomazanu i nejednom pričešćenu, kako su nakvašeni duhom, kako ga u crkvi nazivamo svjetskim duhom. On se prije svega projavljuje u tom interesovanju za događanje ovoga vijeka, ovoga svijeta. A da ne kažemo o nošenju e, znamenja kojima se diči i ponosi ovaj svijet, da se to vidi na našoj garderobi. Recimo kako jedan krokodil, na izgled beznačajan, na našoj odjeći govori da mi ne idemo po suvom, Koliko oznake na našim minđušama, na našim tetovažama, e, na našim haljinama, na našim odijelima, na našim džonovima, vezicama, noktima, trepavicama, šiškama, govore da mi ne samo da smo nakvašeni, nego da mi ronimo, da se mi davimo u duhu ovoga svijeta. Neko će reći, pa nije to toliko bitno. Taj koji govori, on je takođe zahvaćen vodom i ona ga nosi i svijes mu odnese. Pa je više nema onakvu kakvu je potrebno imati u crkvi i Hrista kroz nju pratiti. E da ne bi došlo do takvih zabuna. Mi u našoj crkvi, braći i sestre, imamo jako dobro razrađen godišnji program i raspored dešavanja i srijetanja. Mi se evo od danas, ulazeći u taj novi krug, pa sve do naredne godine u ovaj dan oko Bogda, svakodnevno srijećemo sa svetiteljima naše crkve a kao svod pod kojim se krećemo, pod kojim živimo i srijećemo se i upoznajemo sa našim svetiteljima, sa našim apostolima, sa našim mučenicima, sa našim učiteljima, ispovjednicima, propovjednicima, pravednicima, kao svod jesu veliki gospodnji i bogorodičini praznici. I tako od praznika do praznika, od osvećene ličnosti jednoga svetitelja pa do onog drugog, iz dana u dan mi se krećemo po suvom. Evo danas, uzmite samo primjer i život prepodobnog i bogonosnog oca našeg Simeona Stolpnika. Tu, braćo i sese, nema nikakve vode, to je potpuno ispošćen prostor, ispošćen od duha ovoga svijeta, potpuno suva staza. To vidite, takva veličina, takva, oprostite, ako možda malo grublji e, izraz, ali čisto da bi približio situaciju, tako moćna doza za samo jedan dan lično svetog Simeona Stopnike tako grandiozna, da bi mogle da pokrije čitav godišnji krug. A gle, čuda i bogatstva, on je doza za današnji dan. U sutrašnjem već imamo nekog drugog. I nikad samo jednom, nego mnoge. I onda pratimo njihov duh, učimo se od njih, smiravamo se, braćo i sestre, to je veoma bitno smiravamo se pred njima i zajedno sa svima njima, eto, i do praznika pred nama je taj prvi praznik, ta kapija našega spasenja, rođenje presvete djeve od koje će nam se i spasitelj roditi. Pa onda polako praznik nas predaje svecima, sveci praznicima, praznici apostolima, apostoli praznicima, praznici mučenicima, mučenici praznicima, praznici učiteljima i tako čitav godišnji krug. I zaista, kako i reče gospod, čuli smo u evanđelju, to onda zaista bude prijatna godina gospodnja. Naš narod ima i manastire, A u temelju manastira jeste upravo ta potreba da se hodi po suvom. Zato naš narod treba da prepozna manastire kao veoma bitne zone i da taj liturgijski duh i crkvenu svijest stiče u njima, svakako i u svim našim hramovima gdje se sveta liturgija služi, ali manastiri daju taj jedan intenzivni život i mogućnost da okusimo koliko je bogat život crkvi, kako je sve zapravo dobro, blagosloveno i prijatno, jer je gospod s nama. A nevolje, braćo i sestre, one dolaze, one su neophodne. Ima u žitiju svetog Simeona stopnika čudesan primjer kad se digao na stop. Pa kad su krenuli demoni iz strahovite zavisti da udaraju na njega pa su ga bukvalno gađali velikim komadima kamen. On je tada još imao neku nastrešnicu nad sobom, napravio je neki mali krov nad svojim stolpom, onim prvim. I kad je vidio da ga demoni napadaju i gađu kamenicama, znate šta je prepodobni uradio? Nadahnut duhom crkve, ognjenim duhom crkve. On je uzeo i razvalio je taj krov. Sklonio ga je. Da ga demoni gledaju i da ga slobodno gađu, licem okrenut ka njima, ispunjen duhom arhidžakona Stefana. Nema tu više straha, ne stoji on tu zbog nekog sitnog interesa, nije on tu zbog gordosti sitne demonske, nego iz ljubavi žrtvene prema Hristu Bogu i taj kamen koji ga pogodije za njega blagoslov. On se tom ranom ponosi pred raspetim, za njega i za sve nas, raspetim Bogom. Eto, tako i mi, braćo i sas, i stoji na mjestu. A šta mi radimo kako mi živimo? Malo neđe zaduva mi odma bjekstvo. Malo se neđe zakuva mi odma selidba. Pa nas evo u Australiji, pa na seno po Kanadi. Pa eto, skitamo, braćo i sese, koliko našega naroda je iz potpuno neopravdanih razloga napustilo svoje stolpove. Evo danas, nažalost, u našim manastirima ostali su samo stari stolpnici, stare monahinje i stari oci koji su bili i još uvijek jesu tog kova. Stoj tu gdje te gospod postavio, nemoj da bježiš. Bruka, ne okreći neprijatelju leđe Hristos je sa tobom. Nažalost, mnogi danas tim duhom bjekstva, a sve se to naziva nekakvim životom, nekakvom potragom za nečim boljim, ne, braći i sestre, bjekstvo je to, odricanje je to, I nikad se ne usrećimo, nego nas goni ta potjera u zemlju ne dođiju. Evo smo danas kao narod došli pa nam demoni isti, oni koji nas gone, sad nas oni dočekuju tamo i nude nam njihova rešenja, njihovu hranu, njihove roščić. Koliko je naroda danas zato što neće da stoji navučeno na razne droge, na alkohol, nema gotovo ni jednoga da mu dim ne izlazi ili na nozdrve ili na usta. Koliko se njih kocka, koliko se njih za male novce prodaje. Evo Simeona, danas ga crkva ističe i kaže, stoj, brate, izdrži, budi ti stolpnik, ne traži niko od tebe da stojiš po čitav dan na ovom stubu kao ja. Stoj tu u tvom gradu, stoj u tvojoj zemlji. Stoj tu na tom mjestu gdje te gospod i postavio. Evo imaš trpezu svetu, evo imaš liturgiju božansvenu, evo i Bog stoji s tobom, evo i crkva strada sa tobom i hranite, da to stradanje bude osmišljeno, Ne da te porazi, nego da te produbi, da te osvešta. I kroz to stradanje, upravo kroz njega, braće i sestre, postepeno nam se i otkriva i dubina i širina i visina naše svete crkve, to jest našeg trisvetog Boga. Pa neka bi Gospod dao da nam ova godina blagoslovom ove liturgije i ovog bana Dobro krene, ali da ne gubimo vrijeme i da ne gubimo korak, nego da ga uhvatimo zajedno sa svetim ocima, među njima prepodobnim Simeonom Stolpnikom i svima onim svetima koje ćemo srijetati iz dana u dan. Tu je ohridski prolog, izuzetan priručnik i pomoćnik da možemo taj liturgijski ritam da pratimo, da smo stalno s njima u kontaktu i sa njihovim duhom i učenjem, kako je to moćno vaseljenski otac crkve, vladika Nikolaj, svima nama priredio i da polako ostale dane i ostalo vrijeme života svoga, kako se svakodnevno i molimo, u miru i pokajanju provedemo. A sve na slavu Boga Otca, na slavu njegovoga jedinorodnoga Sina i Duha Svetoga Gospoda životvornog. Amin, amin, amin.